พระธรรมเทศนาแผ่นที่ 102 ลำดับที่ 9 โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโก วัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานี แสดงธรรมในวันที่2ธันวาคม 2559 มีชื่อเรื่องว่า เกิดในแผ่นดินพ่อเพราะเรามีบุญ วันนี้เป็นวันที่สองธันวาคมพุทธศักราช 2559 วันนี้พวกเราได้มาร่วมกันทำบุญสวดท่านหลวงพ่อพูดตามสับปลาซาราชาศัพท์เนี่ยหลวงพ่อก็ยอมแพ้เหมือนกันนะ พอหลวงพ่อเป็นพระป่าพระดงสมัยหนึ่งทุนกระหม่อมฟ้าหญิง ไปในงานสรีระสังขารของหลวงตามหาบัว แต่นี้ก็คณะสงฆ์ไม่มีองค์ไหนที่แสดงธรรมในวันนั้น พอนิมนต์พระมหาเถระผู้ใหญ่มาจากกรุงเทพไปจากถิ่นต่าง ๆ ท่านก็ติดภารกิจทีนี้พระก็เลยบอกขอนิมนต์หลวงพ่ออินขึ้นแสดงธรรม หลวงพ่อก็เออแต่ไม่ขึ้นไปก็ไม่ได้ เพราะว่าเป็นงานใหญ่ แต่ทูลกระหม่อมก็เสด็จมาประทับอยู่ต่อหน้าวันนั้นหลวงพ่อก็เลยขึ้นไปแสดงธรรม พอขึ้นไปหลวงพ่อก็ได้กล่าวขออภัยขอโทษขออภัยท่าน บอกว่าอัตมาภาพเนะี่ยเป็นพระป่าทั้งรุ่นบวชมาก็บวชเป็นสัมมาเนนอยู่ในป่าดงพงไพถึง 8 ปี จากนั้นก็เป็นพระ แล้วก็มาอยู่กับองค์หลวงตามหาบัว ตั้งแต่ปี 2522 จนถึง2525 จากนั้นก็ได้ออกจากท่านไป สร้างอาวาสตั้งวัด เพราะนั้นไม่ได้เรียนนักธรรม นักธรรมตรีโทเอกมหาเปรียนเพราะนั้นอาตมาภาพ เรื่องภาษาราชาศัพท์เนี่ยอาตมาไม่คล่อง เพราะนั้นอาตมาขอโทษขออภัยจากทุนกระหม่อมขอพูดภาษาสุภาพสุภาพ เพราะว่าใจราชาศัพท์ ถ้าพูดไปแล้ว ถ้าพูดไม่ถูก มันยิ่งละอายอีกต่างหาก เพราะมันพูดไม่ถูก เออเพราะนั้นขออัตมาภาพจึงขออภัยกับทูลต่อทูลกระหม่อมด้วย ท่านก็ยิ้มยิ้มนะเออจากนั้นก็อาตมาภาพก็ได้แสดงธรรมในงานขององค์หลวงตาเพราะนั้นเรื่องพระป่าอย่างพระอย่างหลวงพ่อเนี่ย จะใช้ราชาราชาศัพท์เนี่ยมันใช้ยากเหมือนกัน ถ้าเราใช้ไม่ถูก มันดูๆเราพูดฟังกัน ใครถึงจะไม่หัวเราะออกข้างนอกกับหัวเราะข้างใน เพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะให้ใครหัวเราะว่างั้นเเพื่อความสบายใจหลวงพ่อก็เออพูดยากเรื่องราชาศัพท์ แต่ถ้าไม่พูดจะเลย มันก็ดูดูยังไงเมื่อเหมือนกับธิดธิดรอนพระราชอำนาจหรือว่ากิติศัพท์ หรือว่าองค์ของท่านลง ถ้าเราไม่ใช้ให้ถูกต้อง ถ้าถ้าใช้ถูกต้องมันก็มันก็จำไม่ได้ บางครั้งเหมือนกับเราท่องอิติปิโสบางครั้งท่องบ่อยๆมันก็ยังหลงได้เออราชาศัพท์นี่นานๆจะได้พูดทีหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้มันจะคล่องในเรื่องราชาศัพท์เนี่ยไม่ใช่ของง่ายๆเหมือนกัน สำหรับพวกอย่างหลวงพ่อเนี่ยนะแต่ท่านอื่นอาจจะคล่องนะ แต่สำหรับหลวงพ่อหลวงพ่อโอ้เรื่องใช้ราชาศัพท์นี่เป็นเรื่องที่ หนักใจสำหรับหลวงพ่อเหมือนกัน กลัวพูดไปถูกนะพูดง่ายๆถ้าพูดไปแล้ว ถ้าพูดไม่ถูกทํำยังไง มันออกไปแล้วนะฉะนั้นขอพูดเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายแต่กระสุภาพนะวันนี้เป็นวันหนึ่งที่พวกเราได้ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงสวรรคารายเมื่อวันที่13ตุลา ห้าเก้าแต่วันนี้เป็นวันที่สองธันวาคมห้าเก้าเป็นพระองค์สวรรคารายมา นับไว้ห้าสิบวัน คือเป็นประเพณีของชาวพุทธเจ็ดวันทำบุญครั้งหนึ่ง แล้วก็ห้าสิบวัน ร้อยวัน อันนี้พวกเราทั่วประเทศ ที่อยู่ใต้เป็นพระศกนิกรของพระองค์ ได้ร่วมรวมกันทุกหมู่ทุกเหล่าเกือบจะว่าทุกวัดทั่วประเทศ ได้ร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศล และท่านก็ประกาศ อีกว่าสถานทูตของไทยทั่วโลก อยู่ในประเทศใดก็ให้ทำบุญหรือว่าลำลึกถึงเป็นกิจกรรมหนึ่ง เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลวงพ่อจึงได้รับนิมนต์แต่ไม่คาดคิดเหมือนกัน ท่านเอกอัครราชทูตและท่านทูตท่านทหารที่นิมนต์หลวงพ่อมาหลวงพ่อก่อนนะถ้าว่าเกี่ยวกับฟ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วก็เราเป็นพระสงฆ์นิกรถ้าไม่มีอุปสรรคเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างอื่น ก็พร้อมที่จะน้อมรับมาในงานอย่างมาในคราวนี้ครั้งนี้แต่ว่าการเดินทางก็อย่างที่ได้เดินทางมาแล้ว ก็รู้แก่ใจว่าเดินทางเป็นเวลาตั้งห้าชั่วโมงจากกรุงเทพมหานครถึงประเทศปากีสถานแห่งนี้แต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ก็พอทนได้ทนไหว แต่มาถึงวันนี้ก็นะได้ทำบุญพร้อมหน้า พร้อมตากันในสถานทูต หลวงพ่อเห็นแล้วก็ปลื้มปีติยินดีกับพวกเรา โดยที่ท่านเอกอัครราชทูตเป็นประธานในงานจัดการในคราวนี้ครั้งนี้เราทำเต็มที่เพื่อเป็นการบูชาถวายเป็นราชสักการะถวายเป็นพระราชกุศล ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรา และก็พร้อมกันตามประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงครองราชวันเฉวยวันครองราชท่านก็ว่า เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจได้เห็น แต่ท่านพระองค์ท่านก็ปกครองโดยธรรมมาโดยตลอด โครงการพระราชดำริของพระองค์มีมากมายจนนับไม่ถ้วนที่ให้ความสุขแก่พวงประชากวงประเทศไทยเขื่อน น้ำไม่รู้กี่เขื่อน เขื่อนเจริกิตเขื่อนภูมิพลเขื่อนที่ไหน ต่อที่ไหน อันนี้ก็เขื่อนเล็กเขื่อนน้อยเกือบทั่วประเทศทางภาคอีสานก็มากมายแล้วก็ กิจกรรมกิจการโอท็อปก็เกิดมาจากพระองค์ท่านต่อพระบรมราชินีที่เป็นแนวทางให้กับประสงค์นิกรของประเทศชาติ เศรษฐกิจพอเพียง คือไม่ให้เป็นหนี้เป็นสิน แต่ว่าการทำงานให้ทำแบบรวมๆกัน ให้ให้มีอยู่มีกินให้เพียงพออย่างน้อยก็ให้พึ่งตนเองได้ อันนี้คือเป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันนี้คือท่านดูแลพี่น้องประชาชน คนในชาติถ้าเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่เกียรติจับเกียรติคุณ ก็ไม่เรื่องรือ แต่เมื่อพระองค์สวรรคตไปเมื่อวันที่ 13 เดี๋ยวนี้เกียรติศัพท์ชื่อชื่อเสียงของพระองค์ท่านออกไม่เว้นแต่ละนาที แต่ละชั่วโมงของประเทศ พวกเราจึงได้รู้ว่าโครงการพระราชดำริทั้ง4,000กว่าโครงการล้วนแล้วจะเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างโครงการหลวงพ่อเคยยกเป็นตัวอย่างอย่างพระองค์ท่านเห็นคนในชาติ เด็กคนไทยตัวแกลนแกนผอมๆตัวเล็กๆท่านก็บอกว่าประเทศฝรั่งประเทศที่เขาเจริญแล้วทำไมถึงตัวใหญ่ ญี่ปุ่นทำไมเขาจึงตัวใหญ่ผิดปกติแต่ก่อน ญี่ปุ่นก็ตัวเตี้ยกว่าไทยไปอีก แต่ตอนนี้ทำไมเขาตัวโต ท่านก็ศึกษาก็รู้ได้ว่าเเพราะว่าพวกชาวต่างชาติที่เขาตัวโตเขากินนม มีนมนมดื่มนมทำให้แคลเซียมในร่างกายกระดูกต่อยาวขึ้น ท่านก็ได้ไปประสานติดต่อขอนมแม่นมวัวจากประเทศเดนมาร์กจากนั้นท่านก็มาเลี้ยงเป็นฟาร์มบ่มนมวัวแดงและก็น้องโพฉะนั้นจากนั้นมาประเทศไทยของเราก็เลยแม่นมวัวก็เลยขยายพันธุ์มากมายไปทั่วประเทศ นมเดี๋ยวนี้เหลืออยู่เหลือกินเหลือใช้ นี่แหละสรุปแล้วก็คือพระองค์เป็น เป็นพ่อของเป็นครอบพ่อของประเทศ มองไกลว่าในครอบครัวของเรา เราจะเอาอะไรเข้ามาให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวของเรา อันนี้เป็นพระพระบาทสมเด็จเป็นพ่อของประเทศท่านมองกว้างไกล แล้วก็เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์เข้ามาในประเทศประเทศชาตินี่แหละประเทศไทยของเราก็ได้รับความร่มเย็นผาสุข ถ้าจะเปรียบเทียบกับคนในละแวกประเทศแถบแถบนั้นก็ประเทศไทยของเราก็ไม่ได้ แพ้ประเทศอื่นในพี่น้องประชาชนประชาชนส่วนเอเชียนะ และก็พร้อมกันพระองค์ก็ได้ทนุบำรุงทางพระพุทธศาสนาปี 2499 พระองค์ก็ได้ทรงพนวดบวชที่วัดบวรในเวทวิหาร แต่พระองค์ก็ปฏิบัติตน อย่างเคร่งครัดเป็นพระอยู่ในหลักพระธรรมวินัยออกปินทบาทเหมือนกับพระทั่วๆไปนี่แหละอันนี้ก็คือท่านเป็นพุทธศาสนูปถัมภกแล้วก็ได้บวชในพระพุทธศาสนา จากนั้นพระองค์ก็ได้ทนุบำรงพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาก็จะจะเจริญรุ่งเรืองในไทยของพวกเราแล้วก็พวกลูกหลาน คนหนุ่มทั้งหลายที่เป็นลูกกหาบดีเศรษฐีเเมื่อจะบวชก็ไม่เคอะเคอะเขินเขินเขินเขินเพราะอะไรเพราะพระเจ้าแผ่นดินพาบวช ขนาดพระเจ้าแผ่นดินก็ยังบวชเราเป็นใครเนี่ยเพราะนั้นทำให้ทุกหมู่ทุกเหล่า คนในประเทศชาติ ถือว่าพระองค์เป็นตัวอย่างเป็นบุคคลตัวอย่างหรือเป็นท่านเป็นตัวอย่าง ของประเทศชาติเป็นพ่อตัวอย่างเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆทท่าน ถ้าจะทำอะไรก็ขอให้คิดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าท่านเป็นผู้มีคุณูปการท่านเป็นผู้หวังดีต่อต่อประเทศชาติแล้วก็พวกเรามาถึงจุดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ได้สวรรคารายไป พวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็ไม่มีอะไรที่จะทดแทนพระคุณของท่านได้ นอกจากประกอบคุณงามความดีแล้วก็เป็นการถวายพระราชกุศลต่อพระองค์ท่านส่วนหนึ่งและก็พร้อมการพวกเราจะเป็นคนดี คิดดีทำดีพูดดีเเพื่อบูชาพระคุณของท่าน พระองค์คงจะไม่ต้องการอย่างอื่นเพราะพระองค์มีหมดทุกอย่างแล้ว ทั้งทรัพย์สมบัติ เงินคำทรัพย์สมสมบัติของพระองค์เพียงพอ แต่พระองค์ก็คงอยากจะได้น้ำใจจากพี่น้องประชาชน คนทั้งชาติให้เป็นคนดี ประกอบสัมมาชีพ สิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่ควรจะทำสิ่งนั้น เรื่องการทะเลาะวิวาทกันก็ดี การเอารัดเอาเปรียบกันก็ดี การซ่อโกงกันก็ดี การเบียดเบียนทำไม่ถูกต้อง ตามกฎหมายบ้านเมือง ทุกอย่าง พระองค์คงจะไม่ไม่ชอบถ้าพวกเราทำอย่างนั้น แต่หากว่าพวกเราอยู่เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรมศีลธรรม จริยธรรมที่ดี พระองค์ดวงวิญญาณของพระองค์ก็คงจะน้อมยอมรับว่าประสบนิกรของพระองค์เป็นคนดี บูชาบูชาพระคุณของท่าน ท่านก็คงจะปพื้มปีติ ยินดีกับพวกเราท่านทั้งหลาย เพราะในหลักของพุทธศาสนาแล้วท่านบอกว่าคนเราเกิดมาแล้วตายแล้วไม่สูญตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกตามหลักของพุทธะที่พระพุทธเจ้าได้ บรมครูที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติทนหลังได้ นี่แหละอันนี้กับพวกเราท่านทั้งหลาย ได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพุทธะ ถ้าหากว่าที่พวกเราทำบุญในคราวนี้ครั้งนี้กับถึงอย่างไงพวกเราก็ทิศส่วนกุศลสนถึงดวงวิญญาณของท่านที่จากไปพวกเรานับว่าเป็นผู้โชคดี ได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเพราะเหตุไรเพราะว่า พื้นแผ่นดินก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจ เกิดมาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ก็เป็นลาบอันประเสริฐนะเออพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นนะ ถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ ก็เป็นลาบอันประเสริฐ ที่ร่างกายสมบูรณ์ ก็เป็นลาบอันประเสริฐ มีสติปัญญา มีร่างกายสมบูรณ์ ก็เป็นลาบอันประเสริฐ ได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนา ได้พบคนดีก็เป็นลาบอันประเสริฐเพราะนั้น ก่อนที่เราจะเกิดมาในสถานที่อย่างนั้นในหลักของพุทธทันวะ ปฏิลูปเทสวาโซจะปุเพจักตาพุจตา อัตตะสัมมาปณิธิในมงคลสูตร ท่านว่าปฏิรูปเทสวาโซจะเกิดในประเทศอันสมควร แผ่นดินก็ไม่ไหวน้ำก็ไม่ท่วม อาหารการบริโภคก็มีสมบูรณ์ นี่ว่าปฏิรูปเทสวาโซจะปุเพจักตะปุญญาตา พวกเราคงได้ทำบุญไว้ในอดีตชาติ ตั้งจิตอธิษฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาพบนี้ชาตินี้แหละสาธุเนอร์ข้าพเจ้าเกิดมาพบใดชาติใด ขอให้พบคนดีอยู่ในประเทศที่ดีอยู่ในประเทศที่เป็นสัมมาทิฏฐิอย่าได้ให้ไปเกิดในสถานที่ชุ่งโยงเหยิงวุ่นวาย ที่จะมีเกิดศึกสงคราม เรียกว่าเกิดประเทศที่แห้งแล้งหรือเกิดในประเทศที่ยากจนแถบที่ไม่มีอันจะกินอาหารการบริโภคไม่มีอย่าได้เกิดอย่างนั้นข้าพเจ้าเกิดมาพบใดชาติใดและก็ขอให้พบบัณฑิตทักปราดให้ได้ศึกษาธรรมะศีลธรรมจริยธรรมที่ดี อันนี้คือข่าความปรารถนาของของเราในอดีตชาติใช่ปะ ปุเพจากกตะปุญญาตาปุเพปุพชาติของเราตั้งจิตอธิษฐานยังได้มาเกิดในในจุดนี้ในเมื่อมาเกิดจุดนี้แล้ว เราให้ตั้งตนไว้ชอบเนี่ยอัตตะสัมมาปณิธิให้ตั้งตนไว้ชอบตาว่าพวกเราเกิดมาแล้วหลงลืมตัวไม่ประกอบคุณงามความดี หลงละเลงไม่ลืมตัวผลที่สุดก็ เกิดพบหน้าชาติหน้าก็ตกต่ำอีกนั่นแหละพราะเวลามันไปพร้อมที่จะไปได้ ทั้งต่ำทั้งสูงกรรมคือจะเป็นการจำแนก ถ้าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะพาไปตกต่ำ ถ้าเราทำกรรมดี กรรมดีก็จะพาไปในทางที่สูงส่ง เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆทท่าน เป็นพุทธศาสนิกชน เป็นพระสงฆ์นิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ขอให้พวกเราตั้งตนเป็นคนดี ประกอบสัมมาชีพแล้วก็สิ่งไหนที่มันไม่ดี ไม่อย่าคิด อย่าทำอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดี ถ้าว่าพวกเราทำคิดทำพูดในสิ่งที่ดี มีแต่ความเจริญโดยโดยส่วนเดียว เพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุก ๆทท่านเอาต่อนนี้ไปให้ท่านรัตนะแปลเป็นภาษา อังกฤษให้พวกเราให้ได้ให้ เอกอัครราชทูตเมียนมาฟังโดยสิว่าที่หลวงพ่อพูดไปนี่พูดยังไง แต่พูดแต่สมควรคำพูดที่พูด I I have to translate I'm not sure that I can relate what the venerable master said but in short I try my best today marks uh, today is the is October the second 2016. It marks the 50 days anniversary of the king's passing when he passed away on the 13th uh, October 2016 in in like in Thai tradition and Buddhist tra- uh, tradition we will perform merit in dedication to the deceased or to the late kings on the seven days, on the seven days anniversary, and the 50 days anniversary, and the 100, 100 day uh, anniversary. And he said that the king has, uh, since he ascended to the throne, he, uh, the first declaration of his message to the nation, he will govern the land by the righteous the righteous way We um, ข้าพเจ้าจะครองครองแผ่นดินโดยธรรม uh, I will govern the land uh, by the righteous the righteous way for the benefit of the great Siamese people for เพื่อประโยชน์สุข for the benefit for the benefit and for the happiness uh, for the Thai people for the Siamese people at that time. And he's like a symbol, a good symbol of the nation. He like he's a we like a beacon for the nation. The king what's uh, what he has done. He tried to do his best for the benefit. We can like is legitimate or to confirm uh, his good uh, intention to the nation by exploring 4,000 royal projects, especially for uh, irrigation or agriculture. Like Thai people, most of, the, most of our uh, people are farmers. Like we, we call, they are the backbone of the nation. And most of the royal project uh, dedicate for the benefit of the people in the countryside and especially uh, uh, sufficiency uh, sufficiency project sufficiency project that the king initiate and and spread over throughout the country and at this time it like confirm his far sightedness his vision to the to the to the people as a whole. I think his project is very universal that can be implemented in any nation if we would like to uh, we, we, we would like to stay happily with righteous means like he adapt the principle of, uh, Buddhism to the to the people as a whole because in, in Thailand, there are a lot of people in the countryside that are not maybe in, in terms of economics. We are still poor, but the, the king would like to, uh, to promote the ways of employing the way of carrying, uh, carrying uh, the way of uh, occupation that will be beneficial, especially farmers that he initiate to uh, promote agriculture by di- diversifying means, like to like fishing, like uh, agriculture, like you know, to have uh, diversify to, to, to plant crops, a lot of crops that you know that will be that will yield results in different in different seasons suitable for uh, for he used like anal- analytical methods to help the uh, to help his people to have a better to have a better condition for living like good good living by righteous means by using sufficient economies if we are sufficient if we feel enough we will be happy when we, if we like, we maybe we are not like in industrialized nation, we are not like industrialized nation. We are agriculture, but if we promote the right means to uplift the standard of living of the Thai people, I think the Thai people will live happily. We will, will live happier than what we face at the present. And then, uh, then Ajahn Venerable Ajahn said that when we born in the suitable land, we born as a human being. It's uh, like the highest blessing and the most impor- important thing when we born as a human being, we should conduct ourselves in righteous way. Because when we born as a human being, it means we have done the past good deed. So we born here as a human being. So he would like us to uh, realize the value of being a human being by doing good things to each other, not to be selfish, but to be, uh, but to be, but to give each other, not to take, not only to take, but to give. In society, there will be people will be happy if we think the benefits of each other, not to take advantage on others, but to feel like what we want is we, we, we would like to be happy and people other people think they would like to be happy also but what when we want to be happy we should think the benefit we should think the the happy the happiness of others not to take advantage, not to be harmful to each other, but to be uh, to be to feel good to each other by dana, by giving, by sila, by uh, precepts, by uh, by uh, precepts keeping, and by metta bhavana. Metta metta bhavana means like Lady loving kindness to each other. And I think the world will be a better place if we perform or uh, righteous, the righteous way, good action, samma kammanta, good livelihood, samma achiva. And most of all, it's come from good intention, samma สัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสติมี good good mindfulness and สัมมาสมาธิ good or right concentration รับพรก่อนนะเสนนะรับพรเสร็จแล้วจะคอยมอบหนังสือ